ngayaa taa anaa naadhaka aayi go nari, aayi dee mm, shilak samo nari mm. ah, shilak sambu cheewul ku nyaa dongjaa chakkar ser nari dongul ku nyaa dhugjaa tala ser nari ah, chongul ku nyaa shee khwaar chee ujaa ser nari taa rungwa jari sali kari thoi thoi kari kati mozi nari tani ta zgi jah tala zgi nyi zga zgi jari nari yang kari kari nga ta nari mdi nari ta ta nari ta tali 라다가 ta ga ta ta chi ama te shi ge ta ga rong sa na rong ge kha so so nok so ge ta na ge kha so so nok 다 아마 sa 나라 다 ta ta to so nok so shi ni ta ama ko shi ge de chi ge tswa ro le ta yam tare kore cherung ta nin thut ni ma tong mo lu ko rong ja thak kar ka khe rong de rong ja thak kar ka rong ta rong ja thak kar ka song a ma ta sha da le ko ओ ताली नखचाद कना आजी तो नाम आज टन टन से या ताली नखचाद कना ताक चक थोद गरा चक कामबाद गरा ताच गन ताच गज दि चगे तिनी चरम कर दन गो कादा का चरको दि तिनी कर दन का गो यो मे 다가 어 마르고 아이가 tani tagan dremu ti ta amaga chagan zab tangsa xisa qa chalad ga xiga doba kang hani tani ta qa dex xisa qa dremu zga xiga tangsa chi amaga ta chagan zab tangsa mā 롱자 ṭuñcā 아이가 āiga ārāla 게르마 chikitaṋa kia runga, 쇼니 lenga 카드게니 ārdīni, chi mū shio nī, chi rkuu khatagai nī, tā chakula mātaka āmīndo mīdi kina nga zi kia runga, tā chikija chikitaṋa. Shini kirtā 아마 tā 아 ziga 시에 laga, tā pōrā ara dangwen ge song so sa ji tong ji bu sa ang ki rong an de ge si de ni song ge ge rong da le ge ta ka ka ᱫᱚᱵᱟ ᱠᱚᱝ ᱛᱟᱞᱟ Yāng zārī yāyī chārōng zhigajā tā langa mātabu, yāng rā lā mātabu chīgatānga chārōng yā ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱪᱟᱭ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱪᱟ ᱪᱟ ᱪᱟ ᱪᱟ ᱪᱟ ᱥᱚᱨᱚᱥ ᱥᱚᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱛᱟ ᱪᱟᱠᱞᱩᱝᱟ ᱫᱟ ᱦᱟᱢᱤᱱ ᱫᱚᱢᱤᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱢ ᱜᱟᱯᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱮᱜᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱛᱟ ᱡᱚᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱠᱨ ᱠᱟᱫᱨᱤᱱᱤ ᱠᱟᱫᱨᱤᱱᱤ tene chang dalin gna sgn da sgz sg kam ba sg tho ta sg tene yong dalin ma

ᱥᱟᱠ ᱛᱚᱜᱨ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱤᱱᱤ ᱪᱮᱱᱚᱱ ᱨᱮᱢᱤ ᱢᱟᱛᱷᱚᱢ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟᱛᱮ ᱨᱮᱢᱤ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱛᱚ ᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤᱵ ᱡᱟᱜ ᱛᱚ ᱦᱤᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟᱨᱮ ᱢᱟᱛᱷᱚᱢ ᱡᱤᱭᱟ ᱫᱮᱱᱤ ᱪᱚᱢ ᱢᱟᱛᱷᱚᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱠ ᱠᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱤᱥ ᱫᱮᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤ ᱤᱱᱤ ᱠᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱠᱟᱢᱵᱟ ᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟᱨᱮ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤᱵ ᱡᱟᱜ ᱠᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱠ

Tā dīŋ chakalakus. Tā ni wli tā dāgan dīŋ chamu shio nī. Tā gati xaad 다 대치 그 소아로리 다다 있던 야 다자기 시에 파르치 부자즈 고가 센현 저도 다